Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 19-ն է, տարվա 109-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 2005 թվականի Հռոմի 265-րդ պապը ընտրվում Յոզեֆ Ռացինգերը, 2011 թվականին Ֆիդել Կաստրոն հրաժարվում է 45 տարի զբաղեցրած պաշտոնից։ Այսօրը ծնվել են 1793 թվականին Ավստրիայի կայսր Ֆերդինանդ առաջինը, 1881 թվականին խորթային նկարիչ Վալենտին Վոլկովը, 1902 թվականին ռուս գրող Վենյամին Կավերինը, 1932 թվականին կոլումբիացի նկարիչ, քանդակագործ Ֆերնանդո Բոտերոն, 1942 թվականին բանասեր հայագետ Աբ รา համ Տերյանը, 1943 1960 թվականին հայ երկհան երաժիշտ Արա Գևորքյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Գևորքյանը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական երգչուհի Վալյա Սամվելյանի որդին է։ Սովորել է Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ 2001 թվականին հեղինակային համերգ է ունեցել Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունման 1700-ամյակի արթիվ։ 2005 թվականին հայոց մեծ եղեռնի 90-ամյակի արթիվ նրա գրած Ադանա երգը թարգմանվել եւ ձայնագրվել է 20 լեզուներով ու հնչել Ծիծեռնակաբերդում տարբեր երկրներից ժամանած հայտնի երգիչների կատարմամբ։ Հետագայում ակցիան շարունակվել է Միացյալ Նահանգների քաղաքներում։ 2005 թվականին հիմնադրել է 40 երաշտներից բաղկացած ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, որը հետագայում դարձել է Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախումբ։ 1965 թվականին ծնվել է ֆրանսիացի երգչուհի Նատալի Դեսսեն 1969 թվականին հունգարացի, ապա ամերիկյան շախմատիստուհի Ժուժա Պոլգարը 1970 1971 թվականին Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանը։ Ռազմական կարիերան սկսել է 1988 թվականին, երբ նա լինելով դեռ 17 տարեկան Ծաղկահովիտ գյուղի մոտակա խորթային ռազմաբազայից զենք եւ զինամթերք էր հայթայթում հայկական կամավորական ջոկատներին տրամադրելու նպատակով։ 1989 թվականին զորակոչվել է Խորթային միության զինված ուժեր, սակայն 90 թվականի արձակուրդից չի վերադարձել ծառայության վայր խորհրդային բանակից դասալքության պատճառը Արցախյան պատերազմի սրացումներ։ Նույն թվականին Արայք Խանդոյանը մեկնել է Արցախ ու միացել կամավորական ինքնապաշտպանական շարժմանը, որտեղ էլ ձեռք է բերել միայնակ գայլ մականունը։ Արցախյան պատերազմին մասնակցել են նաև նրա եղբայրներից 3-ը՝ Արարատը, Արթուրն ու Հունանը։ Վերջինը զոհվել է պատերազմի ժամանակ։ 1994 թվականի հրադադարից հետո Արայք Խանդոյանն ու իր եղբայրները Արարատն ու Արթուրը շարունակել են ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 1978 թվականին ծնվել են ամերիկյան դերասան եւ պրոդյուսեր Ջեյմս Ֆրանկոն, 1979 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Քեյթ Հաթսոնը, 1987 թվականին ռուս թենիսիստուհի Մարիա Շարապովան։ Այսօրը տոնում են Վենեսուելայում անկախության օրը, Սիերա Լեոնեում հանրապետության օրը։ Այսօր ապրիլի 19 է, տարվա ավարտին մնաց 256 օր։